D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean Marie Nau. An der Serie Juwele vun de Wierder vun 'Abdu'l-Bahá fanne mer d'Frëndschaft. Wat seet d'Bahá'í Relioun iwwert d'Frëndschaft? Wat ass d'Frëndschaft? Déi ganz Zesummestellung fannt Dir am englesche Bahá'í Verlag oder mam Programm Ozean, deen Dir um Internet erofluede kënnt. Hei e puer Zitater aus de Bahá'í Schrëften zu der Frëndschaft. Wann s Du Dir enger Wourecht bewosst bass, wann s Du e Juwel besëtz, vun deem anerer ausgeschloss sinn, Deel et mat hinnen an enger Sprooch vun extremer Guttheet a guddem Wëllen. Gëff dech net zefridden, fir Frëndschaft alleng mat Wierder ze weisen. Looss däin Häerz brennen mat immenser Guttheet fir all déi, déi s du begéins. Dass jidderee gesäit, dass du mat universaler Léift gefëllt bass. Wanns du engem Frieme begéins, schwätz mat him wéi mat engem Frënd. Wann en alleng ze si schéngt, probéier him ze hëllefen. Gëff him bereetwëlleg däin Déngscht. Wann en traureg ass, tréischt en. Wann en aarm ass, hëllef him. Wann en erdréckt ass, rett en. wann en am Misär ass, stéi him bäi. Andeems de dat méchs, manifestéiers de net nëmmen a Wierder, mee an der Aktioun an an der Wourecht, dass d'Mënschen all deng Bridder sinn. D'Ongerechtegkeet an der Welt existéiert weider, well d'Leit nëmme vun hiren Idealer schwätzen. an net beméit sinn, déi Idealer an d'Praxis ëmzesetzen. Wann Aktiounen d'Plaz vun de Wierder huelen, géif der Welt hire Misär sech séier a Satisfaktioun ëmwandelen. Meng net, datt de Fridde vun der Welt en Ideal ass, wat een onméiglech erreeche kann. Näischt ass onméiglech fir den Herrgott. Wanns du dir vu ganzem Häerzen Frëndschaft mat all Rass op der Äerd wënschs, wäert däi Gedanken geeschteg a positiv sech verspreeden. Et gëtt de Wonsch vun aneren a wiisst méi staark a méi staark, bis et de Verstand vun all de Mënschen erreecht. An der Mënschheet besteet d'Intentioun vun der Bridderlechkeet, well mir sinn all d'Wellen vun engem Mier, d'Blieder an d'Friichte vun engem Bam. Dat ass eng physesch Kameraderie, déi materiellt Gléck an der mënschlecher Welt séchert. wat se méi staark gëtt, wat d'Mënschheet méi weider kënnt. Wierklech Kollegialitéit ass geeschteg, well physesch Kollegialitéit ënnerläit der Trennung. D'Kricher vun der äusserlecher Welt vun der Existenz trennen d'Mënschheet, awer an der éiweger Welt vun der geeschteger Kollegialitéit ass d'Trennung net bekannt. Stofflech oder physesch Associatioun baséiert op weltlechen Interessen, awer gëttlech Frëndschaft schëllegt hir Existenz den Otemzich vum Hellige Geescht. Geeschteg Kollegialitéit kann ee mat der Luucht vergläichen, wärend d'Séile vun der Mënschheet wéi d'Lantere sinn. Abdu'l-Bahá seet weider, Du muss méi frou mat dengem Frënd sinn, ewéi mat dir selwer. Jo, du muss bereet sinn, dech opzeopferen. De Mënsch soll bereet si Schwieregkeete fir sech selwer z'akzeptéieren, fir dass anerer Räichtum genéisse kënnen. Sief beméit, kengem Häerzen wéi ze doen, an dass de net géint ee schwätz, wann en net do ass. An dann hu mer nach eng erfreelech Nouvelle, Nodeem et 34 Joer kee lokale Bahá'í Rot zu Bagdad am Irak gouf, ass Enn Abrëll dëse Rot nees gewielt ginn. Et ass och schéin ze wëssen, dass d'Haus vu Bahá'u'lláh zu Bagdad vun de Bomme verschount blouf. Ëmmerhin huet Bahá'u'lláh eng ganz Zäit zu Bagdad gewunnt. Méi dovun eng aner Kéier. An zu gudder Lescht eng Invitatioun fir eis Radio Ara Nolauschterer an dat nächste Freideg den 23 Mee um 8 Auer owes am Centre des Loisirs zu Lamadelaine, Gemeng Péiteng. D'Bahá'í vu Lëtzebuerg feieren den 160. Gebuertsdag vun der Deklaratioun vum Báb, dem Virleefer vun der Bahá'í Relioun. Um Programm ass e geeschtegen Deel mat engem musikaleschen Encadrement, Eng kënstleresch Virstellung an duerno e Buffet. Wéi gesot, Dir sidd ganz häerzlech invitéiert nächste Freideg, 23 Mee um 8 Auer owes am Centre des Loisirs zu Lamadelaine.